بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل انا الرحمن وانا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيو و حديث از أحاديث كتاب ادب مفرد امام بخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف که شنيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا الله میگوید جل وعلا حديث قدسية قال الله عز وجل الله عز وجل میگوید انا الرحمن من رحمانم رحمان مشتق از رحمت مهر مهربانیه نمیشه معادلش رو در فارسی پیدا کرد فراتر از مهر نهایت محبت نهایت مهر و مهرورزی چون اسمهای الله جل و علا نهایت حسن رو دارن نهایت خوبی و زیبایی رو دارن نمیشه تعبیرش کرد فقط به معنای مهر نه یک مهرورزی و نهایت مهرورزی و خوبیه نهایت رحمت و ترحمه نهایت شفقت نهایت خوبی به خلقه الله رحمانه وصفش اینه که الله موصوف به رحمته و رحمته وسعت کل شی و رحمتش همه جا را فرا گرفته خوبی الله احسانش همه جا را فرا گرفته ماها را نیافرید که بی آب و نان و بی دندان باشیم دندان آفرید که آن نان را بجویم هوا را گذاشت که با سینمون تنفسش بکنیم تا اون غذا هز بشه اینها همه از آثار رحمت الهیه از آثار رحمت الهیه مهورزی الله به خلقش ابر آفرید تا باران را به سوی بندگانش بفرسته شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین کن مخلوقاتش از این نعمتش برخوردار بشن رودها جاری بشه مایها و جانداران در زیر اون آبها زندگی بکنن با اون آب کشزارها مزرعه ها و باغها آبیاری بشه اینها چیه؟ آثار رحمت و خوبی احسان الله متعال در حق خلایقش برای اینکه بنده ببینه چش براش قرار داد که ببینه آثار رحمت را ببینه ببینه اون رحمت مادرش اون بیخوابی مادرش در مقابل اون فرزندش بشنوه اون آه مادرش اون محبت مادرش تا بفهمه معنای محبت چیه درک بکنه وگرنه نمیفهمیدیم محبت یعنی چی رحمت یعنی چی مهر یعنی چی مهرورزی یعنی چی ولی چون رحمتش را الله در قلب اون مادر قرار داد دونستیم که معنای رحمت چیه اون وقتی که مادر نصف شب بلند میشه هر ساعت اون بچه رو شیر میده از خوابش میزنه نجاستش رو میشویه چندشش هم نمیاد به تبش هم بر نمیخوره با افتخار این کار رو انجام میده لباسش عوض میکنه میشوره جایی هم مادر لباس بچهش هم اتو میزنه او را به مدرسه میفرسته کیف دستش میده این چیه؟ رحمتی که الله جل و علا در خلقش از اون صد رحمت یک رحمت گذاشته مادر میسوزه به پای فرزندش گداخته میشه به پای فرزندش بیتابی میکنه که بچهش بزرگ بشه درس یاد بگیره روی پای خودش بیسته چی رحمت و ترحمی که مادر الله در قلبش گذاشته نسبت به فرزندش او را در آغوش بگیره بخنده با خنده هایش بگریه با گریه هایش دردی اگر فرزندش کشید دردش بیاد اینها چیه؟ رحمتی که الله در قلب مادر گذاشته رحمت الله با این رحمت مادری که ما با چشم میبینیم تا با گوش میشنویم قابل قیاس نیست الله رحیمه به بندگانش الله رحمانه به بندگانش اونهایی که چشم بینایی دارن میبینن و گوش شنوایی دارن میدونن که حق رحمت الهی را نمیتونن ادا بکنن هر نمازی که ما میخونیم در هر فاتحه یاد میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دوبار در فاتحه تکرار میشه اقرار به موصوف بودن الله جل و علا به نهایت رحمت الله رحمت داره خیرخواه بندگانشه بدی بندگانش رو نمیخواد بندگانن که بدی میکنن و انا خلقت الرحم آفریدگار رحم منم ارحام رو الله میگه من قرار دادم و اشتققت لها من اسمی اسمش و نامش را از این وصفم گرفتم تا ارزشش رو بدونید تا درک بکنید رحمتی است بر شما رحمت را آفریدم تا بدونید درکش بکنید این خیرخواهی برای خودتونه این خیشاوندی و حفظ خیشاوندی و حفظ خوبت و برادری اینها به مسلحت خودتونه خیرخواه هم دیگر باشید نه شرخواه یه این نام رو از اسم رحمانم گرفتم فمن وصلها وصلته کسی وصلش بکنه این خیشاوندی را محکم بکنه به حق داشته باشه و بر و خوبی و احسان با اون اهل و خانوادهش با اون زیارتش و با اون یاری دادنشون با اون ملاقات رفتنت و من قطعها بتتخ و من قطعها کسی که رحم را قطع بکنه میگه او را قطع میکنم بد قطع دیگه امید تمعی در من نداشته باشه چون نخواستی این صفت را درک بکنی رحمان این صفت رحمانه الله رو نشناختی حرف الله رو جلو چشت نگذاشتی تو هستی که خودت را محروم کردی که در زیر این وصف وارد بشی از این آثار رحمت الهی برخوردار بشی خودت خودت رو محروم ساختی الله درهای رحمت را به سوی تو باز کرده بود ولی تو خودت از این رحمت محروم ساختی با مقاطعه کردن و قطع رابطه کردن با خیشاوندان حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهد يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة وحدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله سي ونهمين حديث أس أحاديث كتاب أدام مفرد من بخاري حديث أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه في الوهد وهد باغه وهد بستانه در باغي از باغهاش در طائف وارد شده اون بستانی که پایین اون باغها قرار میگیره فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعه عطف اشاره میکنه رسول الله صلی الله علیه و با انگشتش اشاره میکنه با انگشتش فقال الرحم شجنه و در روایت شجنه من الرحمن رحم قرابتت خیشاوندانت که در هم آمیخته شده مثل ریشه های یک درخت مثل شاخ و برگ هایی که در هم فرو مثل اون مویرگ ها و رگ های خونید که با گوشت و پوستت آمیخته شده شجنه اون رگ و ریشه های متداخل در همدیگر که در هم آمیخته شده شجن من الرحمن الله این چنین قرارش داده از آثار رحمت الهیه من یصلها یصلو کسی وصلش بکنه این خیش و خیشاوندان رو به هم دیگه وصل بکنه الله وصلش میکنه به خودش الله یاریش میده الله در سختی ها به دادش میرسه حالا میاد اجر و پاداش هایی که الله در دنیا قبل از آخرت گذاشته برای سله رحم و من یقطعها یقطع قطع بکنه کسی این خیشاوندی را قرابت را بخواد قطعش بکنه با الله قطع رابطه کرده الله با او قطع رابطه کرده الله با او مقاطعه کرده لها لسان طلق لها لسان طلق اون رحم برای خودش زبانی داره طلق سریع صحبت میکنه گفتیم بر منهج اهل سنت الله قادره که اون رحم به عنوان یک عبادت را به سخن در بیاره برخلاف منهج متکلمین لسان زبان داره رحم طلق روان ذلق فصیح بلیغ یوم القیامه روز قیامت روز قیامت میاد اون رحم گواهی به نفعت میشه یا بر علیهت حدیث ام عایشه هم همین معنا رو داره الرحم شجنا من الله رحم متشابکه در هم آمیخته شده با دیگر وصلن این رگهای در هم آمیخته شده کسی بخواد قطعش بکنه که سوی الله وصلش بکنه وصله الله الله وصلش میکنه با الله وصل شده با این کارش و کسی که قطعش بکنه و من قطعها قطعه الله الله قطعش میکنه یعنی الله خارش میکنه الله ذلیلش میکنه و در روایتی در صحیح مسلم داریم الرحم معلقه بالعرش معلقه آویزه این رحم به عرش تقول من وصلنی وصله الله میگه کسی مرا وصل کنه الله با او وصل میشه و من قطعنی قطعه الله کسی که مرا قطع بکنه رحم و خشاوندی را قطع بکنه الله با او مقاطعه میکنه و قطع ارتباط میکنه و او را از رحمت خودش محروم میسازه ولی باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب صلة الرحم تزيد في العمر حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وحدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ما فضیلت های رحم رو داشتی 23 باب پاداشی که الله در این دنیا گذاشته بر کسانی که این رحم رو انجام میدن باب و صلت الرحم تزید و فی العمر پاداشش اینه که الله بیفزاید بر عمرش 60 سال نوشته شده بود بر اینکه عمر بکند به خاطر سله رحمش 65 سال 70 سال الله بهش عمر میده چطور آیا حقیقت داره بازم بین متکلمین و بین اهل سنت بین اون کسانی که از ارسو تفکرات خودشون را گرفتن و بین اونهایی که از سنت پیروی کردن خواهیم گفت در برداشت از این حدیث منهجش رو در برداشت و استدلال به این حدیث اولین حدیث حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمود من احب ان یبسط له فی رزقه یک از شما اگر دوست داره روزیش زیاد بشه راهش چیه من احب ان یبسط له فی رزقه کسی که دوست داره رزقش زیاد بشه و ینسع له فی اثر ینسع از نسیه هست تأخیره عمرش نسیعه بشه یعنی طولانی بشه یون سأله فی اثر اثر انسان عمر انسانه بر این دنیا مثل آثار جای پای ما بر روی این زمین اثر ما جای پای ما هست بر روی این زمین مقصود و مراد عمر ماست هر کسی از شما اگر دوست داره رزق و روزیش زیاد بشه عمرش طولانی بشه پس سله رحمش رو انجام بده سله رحمش رو انجام بده آیا حقیقت عمر طولانی میشه با سله رحم یا اینکه نه برکت در همون عمرش گذاشته میشه متکلمین اونهایی که پیرو ارسطو هستن و از او رهنمودشون رو میگیرن تفکراتشون رو از ارسطو میگیرن و با توجه به اقوال ارسطو و حدیث را میان تفسیر میکنن میگن که نه کی گفته عمر طولانی بشه عمر نه عمر مشخص شده برکت توی اون عمر میفته خود عمر زیاد شدنی نیست اعمار مشخص شده است عمر یه چیز ثابتیه زیاد نمیشه یعنی حدیث را بر خلاف ظاهرش تفسیر میکنن یک پرانتزی برای حدیث باز کردن نه برکت تو عمرش میفته نه که عمرش حقیقتا اضافه میشه شیخ البانی رحمه الله در شرح بر این حدیث میگه میگه از حکمت الهی این بوده که سله رحم وسیله شرعی باشه برای طول عمر که طول عمر حقیقتا اضافه بشه در لوح محفوظ نوشته شده بود این 60 سال عمر رو کنه ولی چون این سله رحم رو انجام داده عمرش به جای 60 بشه 70 نوشته شده بود شست ولی با این سله رحم هی عمرش افزایش میافت تا اینکه رسید به چند به هفتاد سال با چی با اون سله رحمش پس ما میتونیم عمر خودمون رو بیافزاییم ما نمیدونیم چقدر نوشته شده در لوح محفوظ همچنین اخلاق نیک همجواری خوب اینها اسبابیان برای طول عمر و روزی حلال وظیفه ما عمل کردنه اینکه الله چگونه دونسته که ما 60 سال عمر کردیم 70 دست ما نیست لكل اجل کتاب هر کسی از ما اجلی داره کتاب تو اون کتاب نوشته شده مکتوبه یعنی کل اجل هر کسی برای خودش اجلی داره تاریخ وفاتی داره الله میدونه تو نمیدونی که شقاوتمندی یا سعادتمند چون مکتوب شده در لوح محفوظ دلیل بر این نیست که تو از خودت اختیار نداری بلکه تو اختیار داری چون اختیار داری رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحاب گفتن چی اعملوا وظیفه شما عمل کردن طبق اون اختیار نه طبق اون علم الهی علم سابق الهی چطور الله دونست وظیفه ما نیست لا یسأل عما یفعل و هم یسألون الله سوال نمیشه چرا دونست چطور دونست الله خالق آفریدگاره و هم یسالون تو سوال میشی پس وظیفه تو عمل کردن اعملو تو مجبور نیستی رد بر جبریه رد بر و ماتریدیه در قولشون اینکه انسان مجبوره نه ما مجبور نیستیم ما مکلفیم ما مختاریم اختیار داریم اعملو فکل میسر لما خلق هر کدوم از ما آسون شدیم بر اون چیزی که برش خلقت شدیم اگر سعادتمندیم توفیق میده بر راه سعادتمندان فمن کان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده اگر سعادتمند الله عمل اهل سعادتمندان را بهش آسون میکنه آسوده میکنه راحت میکنه و من کان من اهل الشقاوه فسییسر لعمل اهل الشقاوه الله بر اون کسی که شقاوتمنده عمل شقاوتمندان را آسون میکنه تلاش کن بر اینکه جز سعادتمندان باشی تو که نمیدونی هیچ کدوم از ما نمیدونیم چون نمیدونیم ترس برمون میداره از اینکه عملی گناهی ناشایست انجام بدیم و با اون خاتمه بشیم و جهنمی بشیم ترس ما رو بر میداره بر اینکه از جمله اون اشخاص نباشیم که 60 سال عمر میکنن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه 70 خریفه 70 سال عمل اهل بهشت انجام میده ثم يعمل بعمل اهل النار فيدخل النار او كما قال عليه الصلاه والسلام 70 سال عمل بهشتیان انجام میده سپس با عملی از عمل اهل جهنم جهنمی میشه مثلا میترسه بر خاتمش از خاتمش سبب میشه انسان تلاش بکنه بر اصلاح نیتش اصلاح عبادتش چرا شما از وقت خودتون زدید اومدید نشستید در حلقه علم جز اینه که شما نمیدونید خاتمتون چیه دارید عمل میکنید اختیار دارید پس هم اثبات اختیار و هم اثبات علم سابق الله میدونه ما اقرار داریم به اینکه الله میدونه و مکتوب کرده که کی شقاوتمنده و کی سعادتمند در عین حال عملم میکنیم چون نمیدونیم چی نوشته شده ما نه قدریم نه جبری نه اعتقاد بر جب داریم که الله ما رو مجبور خلقت کرده که ما گناهکار یا عبادت کار باشیم اعتقاد به این نداریم و نه اعتقاد به اعتقاد قدریه که نفی علم سابق الهی کردن گفتن نه الله نمیدونه بندگار رو هم اینطوری رها کرده من چند تا مثال زدم در این قضیه در بحث علم سابق الهی الله از باب قصه به ما یادآوری میکنه بحث علم سابق الهی مسکنات به ما میده قلب ما تسکین بشه من فقط دو تا قصه رو میگم که مرهم اونهایی باشه که شاید در قلبشون شیطان شبهه انداخته باشه قصه یوسف علیه السلام بچه بود حال بود خواب دید 11 تا ستاره سجده بهش میکنه و ماه خورشید سالیان سال میگذره تو چاهش میندازن تو زندانش میندازن بعد میاد بر تخت پادشاهی بعد خوش سالی حاصل خیزی و سالی آخر اون برادرها بلند میشن خوابش تعبیر میشه سجده میکنن برادراش انی رأیت احد عشره کوکبن شمس و القمر دید دیگه تو خواب که اینها دلالت بر چی داشت که برادرانش و پدرش و همسر پدرش میان سر به سجدش میذارن تعظیم بهش میکنن شد نشد کی الله بهش الهام کرده بود نونه حالی کی خوابش تحقیقی یافته اون علم سابق الهی سالیان سال گذشت الله میدونست یا نه الله از کجا دونست لا یسالو عما یفعل علم الهی کسی نمیتونه بر الله قضاوت بکنه یک قصه با یک قصه راحت میتونید قضیه رو درک بکنید مثال دوم هر جمعه شما سوره کهف میخونید قصه موسی و خضر علیهم السلام و الصلاه الله موسی رو میفرسته دست خضر هر دو پیامبره الله وحی میکنه بر خضر کشی را قرار بکنه وحی میکنه بر خضر بچه را بکشه وحی میکنه بر خضر دیواری را درست بکنه هر سه تا جا موسی اعتراض میکنه این چه کاریه این چه کاریه این چه کاریه میدونست موسی نمیدونست ولی خضر چی میدونست از کجا میدونست وحی الهی بعد از اینکه خضر علیه الصلاه و السلام این کار را انجام میده میاد میگه به موسی علیه السلام که این کارها را چرا انجام دادم بچه را کشتم چرا چون اگر بزرگ میشد سبب جهنمی شدن پدر مادرش میشد کشتی سبب میشد که اون پادشاه بیاد غصبش بکنه و دیوار سبب میشد که مردم بیان اون ارث و میراث اون بچه های یتیم رو بردارن الله میدونست از آینده به خاطر همین خزر را سبب کرده بود برای چی برای که این مسائل پیش نیاد الله حکمت داره در علم سابقش اگر نمیدونست نمیتونست این چنین مخلوقاتی را با تدبیر و محکم خلقت بکنه و بیافرینه نمیشه الله علم سابق نداشته باشه این نمونه از قصه هایی هست که الله اون شبهاتی که در قلب های مریضی بر قلب های مریضی پیش میاد اون شبه ها را الله جل و علا پاسخ میده فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر فسنيسر از تو حرکت از الله برکت تو عملت انجام اعملو و اما من بخله و استغنا و کذب الحسنه فسنیسره للعسره به سختی به راه شقاوتمندان رهنمود میشه اون راهی به راه اون شقاوتمندان میشه اون کسی که بخ میورزه اون کسی که نه از وقتش به دین الله میده نه از مالش در راه دین الله میده بخیله خسیسه محرومه حديث 42 حديث ابي هريره رضي الله عنه من سره ان يبسط له رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه به معنای حدیث قبلی کسی که دوست داره در روزی براش باز بشه و عمرش طولانی بشه پس سره رحمش رو انجام بده و در حدیث دیگر داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند تعلم من انسابکم ما تصلون به ارحامکم از انساب خودتون نسب خودتون یاد بگیرید تا اینکه خیشاوندان خودتون رو بدونید تا صله رحمتون انجام بدید فان صله الرحیم محبه فی الاهل این اضافه هست حدیث از سنن ترمذی یک فوزونی هست اون صله رحم در محبت اهل سبب ایجاد محبت میشه بین خانواده دوم مثرات فی المال سبب فوزونی در مال میشه برکت در مال و رزق منسعه فی الاثر سبب طولانی شدن عمر میشود در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و می‌فرمایند: انه من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من خیر الدنيا والآخره کسی که الله روزیش کرده از رفق و مهربانی و مهرورزی خیر دنیا و آخرت داده شده قلبش رحیمه رحمت در قلبش نسبت به خیشاوندانش نسبت به دوستاش رفقاش خیرخواه مردمه میگه این خیریت دنیا و آخرت داده شده این شخص خیرخواه وصلت الرحم و حسن الخلق سلی رحم و اخلاق نیک و حسن الجوار و حسن الجوار حق همسایگی و به جا آوردن انسان همجواریش با دیگران جوارش نزدیکیش با دیگران خوب باشه مردم ازش آزار و اذیت نبینن خوبی ببینن همجواری نیکی داشته باشه با دیگران این اخلاق ها رفق سله رحم اخلاق نیک برخورد زیبا با دیگران چه در همسایگی چه در دوستی و رفاقت یعمران دیار سبب آبادانی زمین میشه و یزیدان فی الاعمار عمرم طولانی میکنه اینا اسباب وسایلی است که الله گذاشته برای خیرخواهی ما برای اینکه ما در نعمت زندگی بکنیم از نعمت الله برخوردار بشیم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه أحبه أهله حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله 24 باب از کتاب ادب مفرد امام بخاری باب من وصل رحمه احبه الله الله اکبر عمر طولانی میشه در رزق و روزی برات باز میشه مردم تو را دوست میدارن محبوب نزد مردم میشی بالاتر از اون محبوب به درگاه الهی میشی بالاتر از این الله تو را دوست میدارد اینها پاداش ها هست اینها پاداش های الهیه برای اون بنده ای که این عبادت را به نحو احسن انجام میده به نحو احسن به زیبایی انجام میده نه که از سر بندازه نه به زیبایی به خوبی انجام میده از دل انجام میده الله ازش خواسته که این خیشاوندی حفظ بشه حفظش میکنه تا الله او را حفظ بکنه عبدالله بن عمر رضی الله عنه میگه این اثر حکم مرفوع رو داره چون از قبیل اجتهاد نیست که بگیم که اجتهاد کرده عبدالله بن عمر رضی الله عنهما من اتقى ربه تقوای الهی کسی پیشه بگیره و وصل رحمه سلی رحمش رو انجام بده نسئ فی اجله یعنی يعني عمرش طولانی میشه و در لفظی انسع له فی عمره عمرش طولانی میشه و ثرا ماله ثری میشه یعنی يعني ثروتمند میشه و احبه اهله اهلش خیشاوندانش او را دوست میدارند سؤال در این اثر بحثی از محبت الهی نبود چرا من بخاری گفت باب من وصل رحمه رحبه الله این محبت الهی را از کجا آورد حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماین ان الله قال حدیث قدسیه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب کسی ولی از اولیاء الله مؤمنی مسلمانی را اذیت و آزار بده شیشه ماشینش خورد بکنه خطی رو ماشینش بندازه دشنام بهش بده غیبت بکنه پشت سرش تهمت و ناروا بهش بزنه من آذلی ولیا با کی طرفه با الله جل و علا فقط آذنته بالحرب کسی با صحابه رسول الله صلی الله علیه و در بیفته با کی در افتاده با الله جل و علا فقط آذنته بالحرب یعنی او را به جنگ الله میگه فرا میخونم که با جنگ با من اومده با من طرفه وای بر حالتون اگر با اولیای من در بیفتید بدگویی اصحاب بکنید یا علما بکنید بر حذر باشید زبانتون نگه دارید خصوصا طلابی که تازه وارد عرصه علم میشن مواظب باشن در نوع نظردهی که خواهند داشت بین اختلافاتی که بین علما مشایع غیر میشه قاضی به ناحق نباشن و ناروا و ناسزایی به کسی نگن فقط آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي مما افترضت عليه الله جل وعلا میگه ما تقرب إلي عبدی بنده هم به چیزی به من نزدیک نشده و نمیشه به مثل آن چیزی که برش فرض گردانیدم فرض کردم نمازهای فرض پنجگانه و ما تقرب الی عبدی بشی احب یعنی محبوب نیست نزد من چیزی مثل اون چیزایی که برش بر بندم فرض کردم که انجام بده و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه همچنان بنده این چیزی که شیخ بهش اشاره کرده همچنان بنده با اعمال نیک به من نزدیک میشه غیر از اون فرض نوافل نمازهای سنت تهجد اذکار صبحگاه شامگاه سله رحم غیر هر عبادتی که الله ما را تکلیف به اون کرده همچنان بنده اون عبادت ها را انجام میده تا اینکه الله اون بنده را دوست بداره محبوب به درگاه الهی بشه باب من وصل رحما احبه الله سبب میشه که این محبوب به درگاه الهی بشه چون محبوب به درگاه الهی شده الان با این نوافل و با این انجام فرائض چی میشه فیده احببته اگر او را دوست داشته باشم الله میگه جل و علا كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و در روایتی فبی يسمع و بی يبصر با منه که میشنوه یعنی اون چشمش دیگه توفیق حرام را پیدا نمیکنه چون اون بنده متقیه مؤمنه ترس از الله رو داره مراقبت الله رو داره چون به اون چیزی که موعظه شده پایبنده ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا وشد تثبيتا اون چیزی که الله گذاشته سبب ثابت قدمی ما چیه فعل اون موعظه‌ای که شدیم انجام دادن اون موعظه ها اینها موعظه است ولو انهم فعلوا ما يعظون به اگر انجام میدادن سبب ثابت قدمیشون میشد استواریشون میشد چون انجام ندادن سبب شده که شیطان بر اونها چیره بشه و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین چشمش میشه شیطان گوشش میشه شیطان چیره میشه شیطان بر گوشش وسوسهش میکنه به فعل منکرات با زن نامحرمی صحبت بکنه با چشمش به زن نامحرمی نگاه بکنه سلب توفیق میشه از عبادت و طاعت اما اون کسی که پایبنده عامله به اون موعظه های شریعت پایبنده سبب میشه که ثابت قدم بمونه پاش نلغزه الله را با چشمش ببینه جلو خودش به درجه احسان برسه چنانچه جبرئیل از رسول الله صلی پرسید احسان چیه قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك الله را جلو خود ببینی و یا اقلش ناظر بر خودت ببینی که تو را میبیند درجه احسانه چنانچه الله جل وعلا میگه إيه، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مثل اعراب در حق خودشون ظلم كادا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا شو مسلمان شدید ایمان نیاوردید درجهتون اسلامه شون ظاهر اسلام رو فقط گرفتید چون شما دنبال علم نبودید درجه اسلام رو دارید ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد عالم شده ولی که کفایت کرده به فرائزش مقتصد اقتصاد کرده اکتفا کرده به فرضیات و منهم سابقون بالخیرات این درجه احسانه اعمال ظاهری اسلامه اعمال باطنی با علم و بصیرت قل هذه سبیل ادعو الله على بصیره با علم و بینشی باز و روشن درجه رتبه ایمانه و فزونی بر اون اعمال از اعمال مستحب چیه درجه احسان رسیدن به اون رتبه محسنین چنانچه الله از بندگانش مثل یوسف یاد میکنه که از جمله محسنین بودن و به این درجه احسان رسیدن پس انسانی که با نوافل و اعمال سنت به این رتبه میرسه که الله او را دوست بداره وقتی که الله او را دوست داشته باشه در اعمالش مراقبت الله را داره در چشمش در شنیدنش در دستش و یده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها در پاهاش در دستاش و ان سالني لا الله اکبر عجب پاداشی الله گذاشته این بنده مکرم شده با این اعمال نیک با رسیدن به درجه احسان مکرم شده به محبت الهی و همراه اون محبت الهی یعنی اونقدر به الله نزدیک شده قربش اونقدر شده به الله که مستجاب دعوه شده لئن سألنی لأعطینه ولئن استعاذنی لأعیذنه الله اکبر تأکید با قسم اگر از من بخواهد خواهم داد مستجاب و دعوه میشی با اون تهجدت با اون اسکارت با اون پایبندی بر نوافل و سنتات با این سله رحمت نه پاداش است که الله گذاشته بر این اعمال نیک و بر و خوبی و ان سألنی لا اعطینه و لئن استعاذنی لا اعیذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته الله میگه متردد نمیشم در کاری جز گرفتن روح مؤمن دوست داره که بیشتر عم بکنه بیشتر اعمال نیک انجام بده و منم دوست ندارم که او را بیازارم او را ناراحت بکنم ولی که خب عجلش مشخصه از حکمت الهی این بوده که بمیره الله اکبر اینها پاداشا هست که الله گذاشته جل و علا در مقابل این اعمال نیک لازال عبدی یتقرب الي بالنوافل حتى احبه خب این یه قسمت قسمت دوم حدیث دیگر وقتی که الله بنده ای را دوست داشته باشه چی میشه الله اکبر در اون ملای علا در اون بالا بالای عرش الله جبرئیل را صدا میزند ای جبرئیل فلان بنده را من دوست دارم فلان بنده را من دوست دارم به خاطر نوافل به خاطر این بندی به دین و شریعت دوست دارم به خاطر دوری از گناهان و معصیت و عدم سرپیچی از اوامرم دوستش دارم ای جبرئیل دوستش داشته باش امرش میکنه دوستش داشته باش ای جبرئیل جبرئیل صدا میزند ای ملائکه ای آسمان ای فرشتگان الهی فلان بنده را الله میگوید دوست دارم او را دوست بدارید سپس الله محبت اون بندش را در قلب مخلوقات میگذاره محبت اون بنده رسول الله را صلی الله علیه و سلم کسی از ما دیده صداش رو کسی شنیده دوستش داریم یا نه دوستش داریم که رفیقش در فردوس علا باشیم یا نه محبتی که هر کسی از مؤمنی که روی زمینه شهادتی را میگه و میشنوه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کسی نیست که این شهادت را بشنوه مگر که آرزو بکنه بار الله مرا هم جوار محمد مصطفی قرار بده آرزو داره حتی اون ضعیف و ایمانش طمع داره که با رسول الله صلی الله علیه و سلم حشر بشه هر چند که اعمالش ناچیز میشماره هر چند که اعمالش شاید کمک و یاریش نکنن که به اون درجه و رتبه برسه ولی که دوست داره دوست داره محمد مصطفی را ببینه علیه الصلاه و السلام این محبته از کجا اومد این دوستی از کجا اومد لا یزال یتقرب عبدی الیه بالنوافل حتی این محبتی که الله در دلها کاشته این محبت ها با پول به دست نمیاری این محبت ها با مال و ثروت به دست نمیاری این محبت ها با احسان و خوبیه این محبت ها با عبادت و طاعت با فرمانبری از دین و پایبندی به شریعت الهیه این محبت این چنین کسب میشه این چنین به دست میاد باید ما این راه را بگیریم و الله این چنین ما را رهنمود میسازه پس سله رحم سبب میشه که الله بندگانش رو دوست بداره و با دوست داشتن الله اون بندش سبب میشه که محبوب قلبهای خلق الله بشه و محبتش در دل قلبها گذاشته بشه و این منت الهی بر اون مؤمنینی که این چنین الله منت بر اونها میگذاره سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك و صلی الله علی محمد و علی محمد